Սա մեր վերջին հանդիպումից ամիսներ են անցել։ 2014-ի նոյեմբերին վերջին անգամ հանդիպեցինք Շուշիի պատկերասրահում Կոմիտասի 145-ամյակի նվիրված ձեր մենահամերգին։ Խոսենք այս ամիսների ձեր ունեցած ձեռբերումների մասին։ Ինչ հաջողություններ ունեցաք։ Նախ շնորհակալ եմ, որ հերթական անգամ հրավիրեցիք Կոմիտասի հոբելյանական այդ համերգից հետո։ Գեղեցիկ համերգից ողջևորված որոշեցի, որ այդ ծրագիրը ներկայացնեմ նաև Երևանյան հանդիսատեսին, եւ քանի որ այս տարին Եղեռնի հարյուրամյակի հիշատակի տարի է եւ ես չէի կարողան մասը մնալ ու միտք ցակեց, որ կարելի է հարյուրամյակը հիշել ու նշել կոմիտասով։ Այո, եւ այդ նույն ծրագիրը մի քիչ փոփոխած, ավելացրած արդեն Երևանի կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը բավականին հետաքրքիր ու մեծ ընդունելություն ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ տեղի ունեցավ այդ համերգը։ Դաշնակահար Անահիտ Դավթյանի հետ արդեն Երևանյան համերգը մի խոսքով լավ էր, ելի հետաքրքիր Կոմիտասյան ամենաինքնատիպ կատարումը, որ վերջին անգամ է զարմացրիք։ Ծիծեռնակի մասին է խոսքը։ Երևանում էլ չէ ծիծեռնակը։ Նոր չէ, Ուղղակի հանդիսատեսին ավելի շատ ծանոթ է Դոլուխանյանի ծիծեռնակը, որը գրված է կանացի ձայնի համար, բայց քանի որ այնտեղ կա միջի մաս բասաժներով եւ կոլորոտրային մելիզներով, իսկ եթե այդ տարբերակը կատարում էին տղամարդիկ, այդ մելիզների մասը հանած կատարում էին նաեւ այդ ձևով։ Ամենայն դեպս Հայկանուշ Դանիելյանի կոմիտաս։ Այո, Հայկանուշ Դանիելյանը որ կատարել է, այդ ծիծեռնակի հեղինակը Ալեքսանդր Դոլուխանյանն է։ Իսկ նախքան Դովոխանյանը գրել է նաև Ֆոմիտասը, որը քիչ էր կատարվում, բայց այնուամենայնիվ կատարվում է ու բավական հետաքրիր, որ նաև հնչեցրեցի բնականաբար Երևանյան։ Ինչպես Երևանյան հանդիսատեսը։ Բավականին հետաքրքիր ու ընդհանրապես ողջ ծրագիրը լավ ընդունվեց ու գիտեք ինչն էր նաև առավելությունը այդ ծրագրի ըստ հետագա արձագանքների, որ չգիտես ինչու ավելի շատ կատարում են Կոմիտասը կանայք եւ մի տեսակ թարմ ու նորովի հնչողություններ արդեն տղամարդու ձայնով կատարվող, որովհետեւ չմոռանանք, որ այս բոլոր ստեղծագործությունները հենց ինքը Կոմիտասն է կատարել։ Նրանց հետո Արմենակ Շամորադյան այս բոլոր, այո, փայլուն կատարել այս բոլոր ստեղծագործությունը։ Չգիտեմ ինչու վերջերս այսպիսի բան ստացվեց, որ կանանց համար կռունկը նույն Սիրանի ծառը, նույն Լելեյամանը, նույն Ցիծեռնակը, չգիտեմ, բոլոր բոլորը ավելի շատ կատարում են կանայք։ Ինչևէ, ամեն դեպքում ստացվեց համերգը, լավն էր արձագանքները, եւ մասնագիտական, եւ ուղղակի հանդիսատեսի կողմից։ Հետո ասեմ, որ ընդհանրապես տարվա ընթացքում տարբեր տեղեր պայմանավորվածություններ կան տարբեր քաղաքների հետ, տարբեր երկրների հետ, բայց դեռ չեմ ուզում դրա մասին մանրամասնել, որովհետև ամեն ինչ այո, կոմիտասյան ծրագիրը հիշատակի տարի ամեն դեպքում այդ ծրագիրը տարվա մեջ հնարավորինս ներկայացնելու աշխարհի տարբեր երկրներում եւ տա աստված արդեն համերգաշարի փակումը կլինի Արցախում։ Ստեփանակերտում արդեն այդ նույն կոմիտասյան ծրագրով։ Դրանից հետո շատ հետաքրքիր առաջարկ ստացա մրցույթի, արդեն նախկին հաղթանակից հետո անցած տարվա Աննա Գերմանի մրցույթի դրամասին իմանալով Հայաստանում գործում է համաշխարհային կատարողական արվեստի ասոցիացիա։ Նախագահ Արման Ղուկասյան։ Նա առաջարկեց, որ ինձ ուզում է ներկայացնել միջազգային մրցույթի, որը տեղի պետք ունենա Բուլղարիայի Սոֆիա մայրաքաղաքում։ Մրցույթը իսպանական երկի եպարի մրցույթ է, որը կոչվում է ABA Hispanico։ Իսպաներեն թարգմանությամբ նշանակում է հովհար։ Եվ այդ մրցույթը կազմակերպում էր Իսպանիայի դեսպանության աջակցությամբ եւ այդ մրցույթին, որտեղ պետք է ներկայանայի երկու ստեղծագործությամբ, մեկը պարտադիր իսպանական ստեղծագործություն, մյուսը ռոմանո երկրների ցանկացած երգ ըստ երգչի ընտրության։ Բնականաբար համաձայնությունս տվեցի եւ ասոցիացիան ինձ ներկայացրեց այդ մրցույթին։ Այդ մրցույթին եւս ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերեց Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, իդեմս Աստիկին Աղաբալյանի, որին շնորհակալություն, հերթական անգամ ինձ վստահելու, սատարելու համար։ Եվ ես մեկնեցի Սոֆիա, Բուլղարիա այդ մրցույթին մասնակցելու եւ ինձ բախտը ճպտաց երկրորդ անգամ չգիտեմ, պատահականություն է, թե բախտը ամեն դեպքում թե իրոք արդարացի էր, չգիտեմ, ամեն դեպքում մի քիչ համեստություն ունենամ ու ասեմ, որ այդ մրցույթում ես շահեցի Grand Prix գլխավոր մրցանակը։ Կշացում ու շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ ասեմ, բավականին լուրջ մրցույթ էր, ես ամեն դեպքում նախքան գնալը լրջություն այդքան չէի պատկերացնում, որովհետև մտածում էի իսպանական երկի մրցույթ, ինչու Բուլղարիայում։ Մի տեսակ մութ էր ամեն ինչ, բայց բնականաբար ճիշտ է, ուսումնասիրել են։ Նախ ասեմ, որ շատ մեծ աշխարհագրություն կար մասնակիցների։ Մակե Մակեդոնիա, Իտալիա, Իսպանիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Սիրիա, Ռուսաստան, Վրաստան, Ուկրաինա շատ մեծ աշխարհագրություն էր ու շատ դժվար էր, քանի որ չկար ժանրային խտրականություն։ Այսինքն կոնկրետ գնահատում էր երգը։ Իսպանական երգը կատարում էր մեկը ակադեմիական ոճում, մեկը կատարում էր էստրադային, մեկը էլ ինչ ուղղության մեջ։ Ես ելույթ եմ ունենում իմ նորավոճի ստեղծած ոճի մեջ, այսինքն այդ միքսված դասականի եւ էստրադայի խառնված, այո, կատարեցի Լակալեի Ամապոլա ստեղծագործությունը բավական թվականին հայտնի եւ Կուրտիսի Non discordar իտալերեն ստեղծագործ։ Երկուսն էլ հետաքրքիր գործիքավորմամբ, երկուսի գործիքավորմանը հայկական գործիքների արկայությունը կար, որը շատ հետաքրեց ժյուրին պրոֆեսիոնալներ ու միջազգային իսպանացի, իտալացի, մակեդոնացի ամեն դեպքում պատասխանատվություն ու դժվար էր այդ ազգի մասնագետի առաջ ելույթ ունենալ տվյալ ազգի արվեստը ներկայացնել։ Մի խոսքով ստացվեց։ Եվ Grand Prix-ը։ Այո, եւ Grand Prix-ը։ Փառք Աստծո, Փառք Աստծո իրոք ողու շնորհակալ եմ հերթական հաղթանակի համար։ Արցախը ներկայացվեց թե Հայաստանը։ Չէ, Հայաստանը ներկայացվեց բնականաբար, այո, քանի որ իր այդ ներկայացրեց Արցախի երկիչը, դա կապ։ Այո, իմիջալոց այդ մասին մեկնաբանվեց, հետո ահագին գրվեց, որ միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացրեց Արցախը Ադրբեջանի կողմից եղան բավականին մեծ հերթական արձագանքները հետաքրքիր ու <laughs> ու լավ ճակետների մեջ։ Դա հերթական իմ հաջողությունն էր ու հաղթանակը, որ ունեցա, դա տեղի ունեցել մարտի 27-ից 29-ը։ ног я люблю тебя, люблю тебя, поверь навек моим словам, люблю тебя, но не судьба. С тобой вдвоем мне по дороге. անկեղծ ասած հաջորդ մրցույթի հրավերը ստացա հենց տեղում։ Քանի որ կային հերթական մրցույթի մասին որտի խոսեմ, Իտալիայից կային երաշտական ագենտներ են կոչվում, գործակալներ, այո, ովքեր լսելով իմ կատարումները, մանավանդ իտալերեն ստեղծագործությունը բավականին հավանեցին եւ կոնկրետ առաջարկ ստացա մասնակցելու հունիսին Իտալիայի Գետի քաղաքում կանալիք երգչախմբերի եւ մեներքիշների միջազգային մրցույթին։ Chorus Inside սամար, այսինքն ամառային կոնկրետ, որովհետև այդ մրցույթը կատարվում է տարվա տարբեր եղանակներին ու տարբեր քաղաքներում։ Իսկ կոնկրետ Իտալիա այդ քաղաքում տեղի ունեցող այդ ամառային մրցույթը։ Ես միանգամից իմ համաձայնություն չտվեցի, որ կմասնակցեմ, թե չեմ մասնակցի։ Ֆինանսական պատճառ։ Ֆինանսական հարցերով, որովհետև մի քիչ վստահ չէի, որ կարող է ձեռք բերել գտնել այդ ծախսերը։ Իտալիան ավելի մեծ ծախսերի հետ էր կապված։ Ես երբ վերադարձա Հայաստան, այդ նույն հրավերի նամակը ուղարկվել էր համա համաշխարհային կատարողական արվեստի ասոցիացիայի նույնպես, քանի որ նրան գիտեն, որ ես նրանց կողմից էի ներկայացված Բուլղարիայում, եւ ասոցիացիան ինձ հերթական անգամ առաջարկ արեց արդեն, որ նա պատրաստ է Իտալիայում ներկայացնելու ինձ որպես Հայաստանի մասնակից։ Եվ ես էլ նորից ֆինանսական պահի համար դիմեցի Արցախի մշակույթի նախարարության եւ ելի շնորհակալ եմ այս անգամ եւս չմերժեցին եւ ինձ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեցին որպեսզի ես կարողանամ մասնակցել այդ մրցույթին տվեցի համաձայնությունս մասնակցության ու հետո պարզվեց, որ բացի ինձանից Հայաստանից եւս երկու մասնակից էլ ունենք Երևանից, երկու սոպրանոններ, իհնած այդքան ջերմ հարաբերությունների մեջ չենք այդ երգիչների հետ, բայց հերթական առավելությունը մրցույթի, որ ինձ տվեց լավ ընկերներ նաեւ հենց Հայաստանում, որ սոպրանո Աննա Պողոսյան եւ Լիլիթ Համբարձումյան, ովքեր ինչ որտե նաեւ մեզ տվեց, ասենք, հետագա ստեղծագործական համագործակցություն կլինի անպայման այդ երգիչների հետ նույնպես։ Պատրաստվեցինք ոնց որ պետքն է, որ เป զի մեկնվի իտալ Իտալիա։ Մրցույթը անց է կացվում Իտալիայի պատմական Գետի քաղաքում ոչ ավել պակաս պատմական ու հին Մարուչինո օպերային թատրոնի դահլիճում եւ այն անցեկացվել հունիսի 13-ի 14-ը մրցույթը կոչվում էր երկիշների եւ երգչախմբերի 18-րդ միջազգային մրցույթ փառատոն մրցույթը կազմակերպիչն է Chorus Insight International միջազգային ասոցիացիան եւ այն անցեկացվում Գետի քաղաքի քաղաքապետարանի Անկոնա քաղաքում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսության եւ ASCII Participax International ու Fare Ad Adriaticum միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Մրցույթին մասնակցում էր Ֆինլանդիան, Իտալիան։ Հեղինակավոր մրցույթը, եթե այդքան երկրներ իրենց Այո, բավականին երկար փորձ ունեցող, ասեմ ի սկզբանե ասոցիացիան մենակ զբաղվում էր երգչախմբային արվեստով։ Այսինքն մրցույթը կազմակերպվում էր կոնկրետ երգչախմբային միջոցառում որպես, այսինքն մրցույթը մենակ երգչախմբերի համար էր, իսկ հետո արդեն նրանք հետաքրություն տեսան նաև երգիչների մեջ, որ դիմում են կուզենային մասնակցել, քանի որ շատ կազմակերպված մրցույթ էր ու լավ է անկեղծ ասած ամեն ինչ արվում, որ երգիչները ցանկություն հայտնեցին, որ մրցույթը լինի նաև մեներքիչների համար։ Ու նրանք արդեն սկսեցին ընդգրկել նաև մեներքի երգիչների, այսինքն երգչախմբերը առանձին են դատվում ու երգիչները առանձին։ Կոնկրետ այս մրցույթին մասնակիցների տարած շատ են։ Ֆինլանդիան, Կոստադավորիո, Բուլղարիա, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Հայաստան եւ այլ երկրներ։ Մասնակիցների քանակը 12 երգչախմբեր էին եւ 44 մեներքիչներ։ Մեներքիչների մեջ կար ժանրերի նոմինացիաներ տարբեր։ Կար ակադեմիական երգեցողություն, էստրադային երգեցողություն, հեղինակ կատարող եւ ֆոլք ժողովրդական երգեցողություն։ Հայաստանը հաղթեց 3 նոմինացիաներում, երբ եկանք մեծ Հայաստանում եւ դիմավորեցին ասեցին 3 հոգով գնացել ենք 5 հատ մեդալ ենք վերել։ Հիմա էլ բացատրեմ 5 հատ մեդալի պատմությունը։ Ես մասնակցել եմ երկու նոմինացիայում՝ ակադեմիական երգեցողություն եւ էստրադային երգեցողություն։ Էստրադայում ես հաղթեցի, քանի որ իմ այս նոր ստեղծած ոճը ստացվում է, որ Եվրոպայում բավականին ընդունված եւ սիրված ուղղություն է էստրադայում ուզում եմ շեշտեմ այդ բառը հայ հանդիսատեսի համար, հայ հերոստալիքների համար, որովհետև այդ ժանրը իմ ստեղծած Հայաստանում համարվում է ոչ ֆորմատային, եւ դա էստրադայի մեջ չի մտնում։ Ասենք ակադեմիզմի եւ այո, էստրադային եւ դասականի խառնված այդ միքսը շատ ընդունված, այո, միաձուլված այդ վիճակը շատ ընդունված է էստրադայում եւ ժյուրին միջազգային պրոֆեսիոնալ էստրադայում ամենաբարձր գնահատականները տվեց այդ ժանրին իմ կատարմամբ։ Եվ ես էստրադայում արժանացա գավաթի որպես հաղթող էստրադա նոմինացիայի եւ ոսկի մեդալի։ Շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուշացումով, բայց մեծ ուրախությամբ։ Իսկ երկրորդ նոմինացիան ակադեմիականն էր, որ մասնակցեցի, այդտեղ արժանացա ոսկի մեդալի, բայց ըստ բալային սանդղակի երրորդ տեղն էի գրավում ոսկիների։ Շատ ուրախ եմ, քանի որ այդ ժանրում նույնպես մենք հաղթեցինք։ Աննա Պողոսյանը հաղթեց ակադեմիական երկեցեղություն նոմինացիայում։ Եվ նա արժանացավ գավաթին եւ ոսկի մեդալին։ Իսկ ես որպես երրորդ տեղի մրցանակակիր արժանացա ոսկե մեդալի։ Այնուհետեւ ըստ ցանցակի իջնում են արդեն ստացան արծաթե մեդալներ։ Ոսկե մեդալ, գավաթ, հենց միայն դուք բերել։ Այո, իսկ մեր մյուս մասնակիցը Լիլիթ Համբարձումյանը մասնակցեց հեղինակ կատարող որպես նոմինացիան եւ շահեց եւ ասեմ, որ իտալացիների համար հատուկ վերաբերմունք է ստեղծագործողի հանդեպ, որ զարմանում են ոնց Հայաստան ջահել երկչուհի նույնիսկ ստեղծագործում է։ Բավականին լավ ընդունեցին եւ Լիլիթը այդ նոմինացիայով շահեց գավաթն ու ոսկի մեդալ։ Ու բացի դրանից նա նաեւ մասնակցեց ակադեմիականին եւ 4-րդ թե 5-րդ ցանդակի մի խոսքով 5 ոսկով։ Մենք կարող ենք այդ կատարումները հնչած ուրեմն ասեմ այո կատարումներին ասեմ ծրագիրը։ Ծրագիրս ինչ ներկայացրեցի, հետո արդեն ինչ որ կատարումներ հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու գնդրին իհարկե։ Ուրեմն էստրադայում կատարեցի նեապոլիտանական ստեղծագործություն, Ֆալվոյի Դիչիտենչելլովուի ստեղծագործությունը, որը մեր ունկնդրին հայտնի է որպես Կաժիցիցե ուշքի ռուսերեն թարգմանությամբ այդ որպես այդ ստեղծագործություն Cite in cielo a sta compagna vostra Che già perduto sono e a fantasia Che penso sempre Che tutta vita mia in ciò volesse di ma non ciò sa ciò di a voglio bene a voglio bene assai eh, di città in cielo vuoi eh, a non mi ascolto mai eh. la catena oh, me turmenta l'anima e non me fa campare երկրորդ ծրագիրս ես մասնակցի ցանկությամբ էր եւ ես անպայման ուզում էի հայ կոմպոզիտոր ներկայացնել եւ հասկացա, որ պետք է եթե էստրադա, ուրեմն Բաբաջանյան։ Միանգամից հաղթանակ բերած Արնո Բաբաջանյանի Լուբլուցիբա ստեղծագործությունը։ Իսկ ակադեմիական նոմինացիայում ես կատարեցի Պարտադիր ծրագիրը Վերդի Պարահանդես դիմակահանդես օպերայից Ռենատոյի Տեսարանուարյան եւ Կոմիտասից Ծիրանի ծառը։ Ասեմ, որ հայ կոմպոզիտորներն շատ ջերմ են ընդունել, շատ հետաքրքիր էր, նույնիսկ Ծիրանի ծառի հետ կապված, որ այնքան եղան ելույթից հետո մտեցան հարցնելու ինչ ստեղծագործություն է, ինչ հետաքրքիր է, ինչ ինչպիսի մտեցում, ինչպիսի երաշխություն, բնականաբար Կոմիտասին ճանաչում են, ասեմ, նաեւ Արամ Խաչատրյանին, այս երկու կոմպոզիտորները ամեն աշխարհի ցանկացած այո հետ խորթային այդ երկրներին համար տոներ, երբ ես կատարեցի Բաբաջանյան, որովհետև նրանք այդ սերունդն են Բաբաջանյանի մելիքների տակը մեծացած ու դաստիարակված, այսպես ասած, մի խոսքով բավականին բուրըն ու ջերմ ընդունելություն ունեցա, շատ ուրախ եմ ու շատ գոհ, որովհետև ամեն անգամ ասենք գնում ես նոր ընկերություն ես ձեռք բերում, նոր երկրներ, նոր մշակույթ, նոր շփում, երկիչների մեջ այդ անկեղծությունը ես նույնիսկ ասենք դեռ փորձից հետո ես զգացի, որ ինչքան ջերմ եկան ու ինձ մյուս մեներքիչները ասենք ողջևորված, որ շատ լավ լավն եք, անպայման պիտի հաղթեք եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչը լսելը ինձ համար հասկացա, որ մեկ անգամ եւս ոչ քո երկրում, բայց ինձ լավը զգացի, որ գնահատված եմ։ Եվ այդ գնահատանքը նաև անուղակիորեն երկրի այո, մշակույթի այո, այո, տրված գնահատական։ Գնահատական, այո, իհարկե կոնկրետ իմ անձի հանդեպ չէ։ Մեր հայ վոկալ դպրոցին է վերաբերվում, հայ կոմպոզիտորներին, հայ ստեղծակ։ Մի խոսքով դա նաև մեր ազգին է վերաբերում։ Բնականաբար մեծ հպարտություն եմ ապրում ու մեծ ուրախություն։ Բացի մրցույթային օրերից, փակմանը եղավ շատ հետաքրքիր միջոցառում, շքերթ մրցույթի մասնակիցների ներկայությամբ երաժշտությամբ, դրոշներով, տարբեր երկրների ազգային գործիքներով, նվագներով, գետ տիպի պատմական փողոցներով, հին հին հրապարակ։ Ես թույլտվություն ստացա, խնդրեցի, որպեսզի այդ շքերթին մասնակցեմ հենց Արցախի հանրապետության դրոշով, որի միջոցով մեծ հետաքրություն առաջացրեց շատերի կողմից, որտեղ հայ պատվիրակությունը գնում էր երկու դրոշով՝ Հայաստանի եւ Արցախի, ու այդ հարցնում էին երկրորդը, ասում եմ երկրորդն է պետություն պետության մեջ։ <laughs> Երկրորդ հայկական հանրապետության մեծ պատիվ։ Երևի նա մրցույթի հետ կապված։ Իհարկե, իհարկե, հետաքրություն լավ էլի արդեն վերաբերմունք ու դրանից հետո երբ իմացան, որ ուրիշ պետության ներկայացուցիչ եմ չճանաչված, բացի Կիետի քաղաքում տեղ ունեցած մրցանակաբաշխությունից ու գալահամերգից, եւս մի հատ մրցանակաբաշխություն եղավ Հռոմ քաղաքում։ Հռոմի Պանթեոնում հունիսի 16-ին տեղ ունեցավ վերջին գալահամերգը, եզրափակումը, որտեղ մասնակցում էին եւ երգչախմբերի եւ մեներքիշների մրցույթի դափնեկիրները, այդ թվում եւ մենք Հայաստանի երեք ներկայացուցիչներս եւ մենք բավականին գեղեցիկ ու լավ պատվով ելույթ ունեցանք ներկայացնելով հայ կոմպոզիտորների արդեն ազատ ծրագիրեր թույլ էին տալիս որտեղ եւ ես երկեցի կոմիտասի կռունկը Պանթեոնի համերգի ներկայան Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Իտալիայում ներկայացուցիչը փողդեսպան Տիկին Անահիտ Թոմասյան ով նույնպես բավականին լավ ու բարի էմոցիաներով, այո, նստած էր համերգին ու հպարտությամբ էր նստած, որ կոնկրետ նման փոքր երկրի, բայց ու քիչ մասնակցությամբ ունեցող ու բոլորն էր ոսկի մեդալներ, իսկ ավելին ասեմ, որ այդ համերգին ինձ հաղորդավարը արդեն հայտարարեց որպես առաջին անգամ իրանց մրցույթին մասնակցում է ճանաչված հանրապետության մասնակից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, դա ինձ համար հաճելի անակնկալ էր ու ես նույնիսկ հուզվեցի մի բան, ինչև ելույթս ասեցի, ես քանից հետո ես ես մի քանի անգամ ավել պիտի հավաքվեմ ու ավելի լավ դիեթքեմ, որտեվ արդեն հնչեցրեց կոնկրետ իմ հանրապետության մի քիչ ասենք ճիշտ թողնկալի ճանաչված Ղարաբաղը ներկայացավ ու հաղթեց։ Այո, ներկայացավ մրցույթին, այո։ Հատուկ շնորհակալություն մրցույթի կազմակերպիչներին, որ այդքան լավ ու կազմակերպված արվեց ամեն ինչ։ Բացի մրցութային օրերից, բացի համերգներից նրանք ամեն ինչ արեցին, որ մեր հանգիստը անցնի շատ լավ, որ մենք գոհ լինենք ամեն ինչում, եւ հյուրանոցներ, եւ սնունդ, էքսկուրսիաներ։ Ունեն փառատոների կազմակերպման մշակույթ։ Էքսկուրսիաներ, ամեն ամեն ինչ։ Գոհ ու շնորհակալ վերադարձել ենք Իտալիայից։ Եվս մի ձեր վերման մասին ասենք մեր ունկնդիրներին առաջիկայում։ Ասեմ, որ ես շատ շուտով մի քանի օրից մեկնում եմ Լեհաստանի մայրաքաղաքը Վարշավա, արդեն որպես ժյուրի անդամ, ասեմ, որ դա իմ առաջին փորձը կլինի որպես ժյուրի ու միջազգային մրցույթի միանգամից, իհարկե։ Սա էլ շնորհավորելու առիթ է, առիթ է ու ինձ Աստված ուժ տա ու ստապ լինեմ ու կարողանամ ճիշտ գնահատեմ, որովհետև ես բավականին վերջերս եմ եղել որպես մասնակցի կարգավիճակում ու ես հասկանում եմ ինչա կատարվում այնտեղ բեմում եւ ելույթ ես ունենում ու սպասում ես վերջին պատասխանի, եթե հանկարծ ասենք մի քիչ անարթարելում, ու արդեն լսում ես, տեսնում ես մասնակիցների խոսակցությունները եւ այլ եւ այլ։ Ամեն դեպքում կփորձեմ արդեն որպես ժյուրիի կարգավիճակում արդեն արթար լինել ու լավ ճիշտ գնահատել։ Ծառ Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի ստեղծագործական ողջ կազմի անունից շնորհավորում եւ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ սպասում նոր բարի լուրերի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել Հանրային ռադիոյին, որ ամեն անգամ անկեղծ ուրախանում եք իմ հետ, այսպես ասած, հուզվում եք։ Մի խոսքով շատ Որովհետեւ սա մեր մշակույթի աղջիկ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ես էլ կփորձեմ հետագայում պատիվը Արցախի ու մեր Հայաստանի բարձր պահել միջազգային ասպարեզում։ Հաջողություններ ենք մաղթում։